bakotsak besekretia badu. Bekusegia. Horan zergia biztan da, eh? Bara, barkatuko nau maraiz. Ingelsez asmatu zen showin eta telin moduak kontatzeko ez da. Menan elburua ez da izaita bost, klon, klon edo bost dantzari zinez perfektuak behar. Bada hori, bakizu zubia egiteko bertzearen gan eta gauzak erakusteko, espikatzeko. Kultur alea. Baga herri usta festivala interesatuko gara, kanbon ustaritzen eta arrangoitzen, iraganen den herri usta festivala bihar abiatuko baita, eta urriaren sortzia bitarte, aurten txistua, horretan jarriz, kontzertu mintzaldi, dantza ikusgarri eta animazio ezberdinak izango ditugu. Ba, tradizioa eta sorkuntzak kurutzatuz, herri soinu elkarteak zeigarren urtez, antolatu du herri usta festivala elkarte eta artista andana baten laguntzari esker. Eta lau eguneko egitaragua borobildu dutelarik, erran bezala urten, festivala txistuaren inguruan dute antolatu. Zergatik, galdegin diogu. Filip Leskurk, herri elkarteko buruari. Zenta, zomait urteanik, uh, oartu girela, uh, ba, uh, txistua iparaldean, uh, tipituz uh, eh? Naiz eta bildu ditugu e, gaur egun antxu bere unba txistulari iparaldean, ezagutua. Bana, bana, ez dira agertzen, edo guti. Badira bizpairu talde, aski famatu da, marnila, edo jurtxistua, edo kirritia horako zait, bon, pestetan a, ah, ikusten di, alditugunak, baina besteak ez ditu ikusten aldibidez uh, eh, eskualdantza taldean musikari gutxi bat dira. beraz, nun, nun zer egiten dute? Beraz, hau uh, pausatu eta e, eh, uartu gira, beraz, uh, pratika e, antxu, fini, mana tipitu zoala. Beraz, Egoaldeko elkarteekin, eh, eskoleriko tal, txistoren elkarteekin aremaetan txartu gira. E, beste aldean ere, nahiz eta handiago eh, izanik, izanik ere, e, badute ber problema, eh, gutxi gara bera. Beraz, gure indarra bildu ditugu eta uh, bilduma egin dugu eta uh, eh, derbiatu dugu bon, beste, uh, elkarte bat muntatzea hemen, iparaldean, eh, adar bat, egoaldeko horaren adar bat. Beriz, txistula, hemengo txistulariek biltzeko eta pratika sustatzeko. Beraz, konservatorioekin eh, sartu gira aremanetan, uh, eh, eskualdeko eskola musikaiek ilan ere, e, plan bat iteko, zonbait, uh, uh, edo geroari, geroari buruz. Hala, aurten, beraz, txistua hautatu dugu hortakotz. Ba, soinu elkarteko buru den Filip gentzun dugu, eh? kontatu digu zer nolako lana eramaten ari diren azken urte hauetan txistuaren alde, eta bereziki, ba, azpimarratuko dugu, Euskal Herrian txistuaren promozio egiteko asmoz, erri soinu elkarteak Euskal Herriko txistulari elkartearekin, 2006an mukaz gaindiko egitasmoa abiatu zuela. Eta horren emaitza, beraz, ikusiko duere Herri Usta Festivala. Niak eguren Euskal Herriko Txistulari Elkarteko lendakaria. Bai, Herri Soinu Elkartearekin e, landu ginuen Elkarrekin e, eh, lankiretza edo, proiektu bat. Beraz, e, eh, sanitek hasi ginela orantxe urte e, joan den urteko Herri Usta jaialdien. Eta urtean barna, aritukea bai parraldean eta bai egualdean, algarrekin, e, hainbat egitaragu nik uste nahiko txukun bat osatzen. Eta bereziki lankidetza hori indartu nugu asmoz, txistuaren e, mesedetan guztion e, ondarea data. Ba, ekimen ezberdinak eh, burutu direla txistuaren mesedetan kontatu digu inaki egurenek eta justuki jakin nahi izan dugu txistuak Euskal Herrian zer nolako garrantzia duen. Bera bere bizikoa, <laughs> txistularia nahi zeta, <laughs> zerra Bai, bai. Behar bai, iparraldean egia da e, eh, tradizioa e, eh, handiena e, xirulak gehiago izan du. mene txistua indarrez sartu zen e, hogeita e, markadan, bereziki e, Espainiko gerra ostean, e, hemen e, refusiot eta asko etorri zen, eta horrek asko indartu zuen. E, hegoaldean eta bereziki e, Nafarroa, Iparraldea, bueno, Euskal Herri guztian, bai, da, ere, bai bada e, txistulari e, ohitura paperetan jasoa gutxienez eh, hamabosgarren mendetik. Eta izan da gure herriko besta ohitura guztien e, oinarri musikala. E? Soinu tresna izan da. Eta nik uste oraindik ere badela. Beste, ber, beste ezer kendu gabe noski. Beraz, bai, guretzako zaila da Euskal Herrian besta eta bereziki dantza ulertzea txisturi gabe. Eta iparraldean ere, eh, jende askok egin baitu lan eh, horren inguruan. E, bereziki aldean da inguruan, zaila da gaur gorkegunean, e, aldean eta, eta benafarroan ere, bai, egin batean, dantzataldea ulertzea txistularirik gabe. Txistularirik gabe, bai. Ba hortxe entzun dugu inaki guren Euskal Herriko Txistulari Elkarteko lendakaria, Herri Usta Festivalean beraz eh, txistuaren inguruan antolatu dute aurtengo egitaraua. Eta egitarauan murgilduz, aipatuko dugu, bihar berean ustaritzeko latxak gelan eginen dutela festivalaren estrinalia arratseko zazpiretan eta iuntzeko terdietan berriz kontzertua izango dugu Michel Etxekoparren eskutik. Eta ustiralari begira zerreran, bakan bon adibidez, herriko etxean, atxaldeko seietan, mintzaldi berezi bat izango dugula, txistuen sartzea iparraldean nolakoa izan den, kontatuko baitigu Pierre Airak. Bada zen, e, Pierrek emanen duen itzaldi bat e, zen, iparraldean txistuak egin duen e, historia eta hilbidaren inguruan, baina bereziki e, ostiralean e, eta larun batean dira txistuaren inguruko ekitaldi nagusiak. Bai, urrian, urriaren seian bakarlariak izan, e, izanen dira, Ez Euskal Herrikoa bakarrik, etortzekoak dira eraberean e, salamankatik, e, hango ez da txistua, baina antzeko tresna bat badute, iruzulotako flauta bat eta danbolina jotzen dutenak, Mallorkatik beste bat eta Provenza aldetik beste galubet jole bat. Euskal Herri berzik itxituan e, eh, sendotu nahi dugu gure indarra eta horren Euskal Herretik antxistulari gehiago dira. Bakarlarietan izan dira, e, bueno, iparraltetik katxalin eh, aira izan, da jotzen, e, Iruñatik e, Mintxo Gareko etxea dator, Mintxo Iruñako txistulari bandako zuzendari izatez gainera, Nafarroa ia osoan, Iparralde osoan, herri zerri bizitza guztia, guztia, guztia jotzen daraman, daraman txuntxuneroa da, oso ezaguna eta ibilbide luzekoa, eta oso ona. Gero badatorre Jonan Sorena erranitik, Jonan Sorena gaztea da, unenetan donostiako txistulari bandan e, e, ari da, lanean, txistu jotzen. E, orain dala bi urte bukatu zen goi, goi mailako ikasketak eta e, don, egin zituen, orduan e, zuen ikasketa espedienterik onena atera zuen, ez txistularitan baizik <laughs> guztietan, oso txistularena da beraz. Eta gaztetan, badatorre eraberan, gorka pagona barraga, durangarra, gaztea, honek e, eh, amasei amazazpi urte ditu. Azkeneko la urtetan Hernanien ospatzen den eh, gazten txistureri txapelketan berak eraman du txapela, izugarria da zer jotzen duen mutilionek. Eh? Eta ez nik uste eskeniko digutela, bat, batzuk eta besteen artean txistuaren e, nahiko ikuspegi zabala. Bai e, oiturazko txistua entzuna izango da, eta baita ere musika vanguardistagoa, e, nahi baldin bada. E, era txistu oso virtuosoa eta eta betiko txistu dantzarako eta kaleko txistua. Hori izan da, e, e, izanen da, e, Ostiralean, esan bezala, urriaren seian, e, iluntzeko bederatzietan, gaizki izpanabil, e, kanboko elizan. Eta larun batean, e, hilaren 7 zazpian, mm, eginen dugu e, bilera bat, topaketa bat, txisturari bandena, txisturari taldeena. Hor biltzekoa dira, e, gazteizko txistulariak, donostiakoak, bastandarrak, Erraniarrak Tolosakoak, Debakoak eta iparraldeko beste hainbat talde, eh, Zean e, eh, Ustaritze, Baiona, e, eh, badirea dozena bat banda elkartzekoak. E, eh, goiz ez eginen dugu kanbon barna kaleak alaitu, udaletxean, etxean, harrera bat agintariekin, eta gainerkoan kaleak alaitu eta ezagutzitzat eman, azken batean txistua beti izan da kalean eta plazan jotzeko tresena. Eta gero, arratsaldeko bostetan, e, plazan, e, eraberean, kalean, baina ja kontzertu bat eman dugu, e, bandakoitzak bere saio bat egin du, erakutsiz txistuaren e, aukerak eta musikak, eta nik uste gauza alaia izango dela eta atsegina egozin publiko erantzako. Eh? Baina ki eguren Euskal Herriko txistulari elkarteko lehendakariaren adirazpen hauekin gelditzen gara, eta herri usta festivalari buruz informazio gehiago edo setasun gehiago nahi badituzue berranen dizuegu, eh, internet bidez ere egitaragua eta festivalaren nondik norakoak aurkituko dituzuela uebikoitzeroaldiz.eke.eusera jo dezakezue adibidez eta ez dugu erran, baina gogoan hartu ere herri ustaren eh, ba, azken egunean, nola ez mutxikoaren eguna ere ospatuko dela arrangoitzen eta mutxikoaren egunaren ogoita meretzigarren untarako ere ohitura eta sorkuntza izanen dira horetan ba besteak beste korpus dantzekin oinateko oinatz talde ikusi izango baituzue burrunka taldeak mugatikat izeneko sorkuntza lana erakutsiko baitu edo eta oskorri musiken gainean baztango dantzariak ere ikusi izanen dira hori guztia arrangoitzen igande hontan mutxikoaren egunaren baitan trauki txurriki txiki trauki dirrerere itxaklu Maiu balaren otxa fraie bururu motza Triki txiki trauki triki txiki txurriki Triki txiki trara txiki trenero Hau dukan eskarara motza Maiu balaren otxa fraie bururu motza Triki txiki trauki triki txiki txurriki Triki txiki trenero alea. Musikakin eta kantuekin lortu nahi dana nik behintzat, eta uste dut hori dela danok nahi duguna, ez da, da, unkitzea, nola baite, ukitzea, bihotzak ukitzea, nola edo ala. Eta orduan, askotan berdin da, ze, ze formula erabiltzen dezunez, e, gehiago daba kantuaren indar hori nola emango dezun hobekien, ez. Baulatz zugastiren eh, adirazpena jarri dizkizuegu, aste buru ontan, olatz zugaztiren aniarra endaian harituko baita, kaperan akapela zikloaren barnean eman bat eskeniko baitu, erratxeko zazpietatik goiti, abadia behatoki jauregian. Izan ere, olatz zugaztik 2000 amabostean, ba, urgoiena, urbarrena izeneko diska zuen eh, plazaratu eta hortik ba, lan honen aurkezteko ere endaian eskainiko du zuzenekoa erramezala kaperan akapela zikloaren baitan. Interesa balin baduzue leku mugatuak izanik, ba, tokiak aintzinetik hartzea gomendatzen dizuegu, jakin hartzea marra eurotan dela bertan, eta behatzi eurotan aintzin salmentan, eta daiako turismo bulegoan erosikten alko dituzue sarrerak. egia elkarri erranen iritsi gara gaurkoan entzule, nire aldetik eh, besterik ez bihar arte esaten dizuet eta bien bitartean ongi zen uski.